як на людину і митця. Він мислив масштабно, широко, сміливо. Я розумію, тобі важко згадувати. Говорив як суворий суддя, і все ж щось було в ньому від благородного рятівника, чого не помічав. Згадувати Ірині було не важко, а неприємно. Коли вони з гіршею розходилися, не було ні сцен ревності, ні сліз, нічого, тільки якесь скам'яніння душі. Він ще приходив до неї, але конспірувався дужче, ніж при Тищенку. З того й почалося її скам'яніння. А закінчилося? Вони блукали над Дніпром стояла повінь, ціли котики. Мабуть, він прийшов попрощатися. Не попрощатися, а якось повідомити, що більше не прийде. Який ж час. Мовляв, так поки що краще. Він цього не сказав, тільки вів до цього розмову. Він говорив не влад і пробелькотів, що доля послала їм велике щастя йому і їй. І якось так вийшло, якось так збудував фразу, що його власне щастя відпало, а її залишилося. Це таке наслання нам. Для жінок воно особливе. І вона зупинилася і виокремила цю фразу повторила чітко, без супровідних слів. Мені неймовірно пощастило. І він почервонів по самі вуха. Дуня почервоніла до кінчика носа Рубан. І, очевидно, запам'ятав це назавжди. Бо потім зустрічаючись з нею ощасливленою десь випадково, щоразу спалахував до кінчиків вух. Мабуть, це була тоді його єдина плата за все. Не треба про нього. То більше я пам'ятаю твої слова. За все треба платити. Я тоді не розуміла. Він платить тяжко. Тищенко подивився на неї насторожено. Йому здалося, що вона сказала це з співчуттям, але в ту ж мить заспокоївся. Похитнувся на посаді? Не тільки. Ну, гаразд, махнула рукою, хоч їй цього й не хотілося, вирішила розповісти. Він одружився з Сонею. Пам'ятаєш, прийшла замість Рубана. Я тоді вже в них не працювала вважалися зразковою сім'єю, ставили їх за приклад. Те наше забулося. Та й не всі знали. Дехто вважав, що то плітки. Як тобі відомо, і на роботі в нього все склалося. Він же розумний, талановитий. Як там вони жили з Сонею, я не знаю. А десь з півроку тому либонь, закохався по-справжньому в молоденьку художницю. Вона прибрала його до рук, почала командувати. Він спробував перебрати провід на себе, дзвонив у худфонд, щоб їй не давали замовлень. В неї був молодий хлопець, чекав її на мотоциклі біля майстерень. Хлопець біля одного рогу, Сергій на машині біля іншого кошмаріада. Насамперед для Соні. Та помішалася на стеженні, телефонних дзвінках, підозрах. Все це я знаю від Соні. Прибігала й до мене, тремтіла, як листок. Він на неї тратиться. Але ти подивися, в мене теж є. І показує торбинку, а в торбинці браслетки, каблучки, брошки, і на руках золоті персні, а в ушах сережки з камінцями. Він їй купляй, а я теж. Хотіла, щоб і я посвідчила в партбюро.